seragam. Oh iya. Seragam sing apik lan kono kae tutek tekenono tulisane muni ngene iki. Dilarang keluar masuk ngono. Oh nggih. Jalaran aku nek weruh wadya bola teng klitih. Kaya arep melu klitih. Lara <laughs> tenan. ratu sini pokok arep nandi indi Yayi, wonten dawuh koko rabu wis komplit wadya bolo ingetipun kaya kadus buter wonten ing lerwaken dawuh kuwi butane sapa kuwi menika wadya bolo saking pulau raja wedi um takmu ya iki senajan semono gedene nek ana kene mangan jatur pancane mangan mangan nek ora ora kena mlak-mlik mlak-mlik. Oi mangke temtenipun kula badhe paring dem. Mm. Ora ngenehi. Ratu kok penginan. Aku ki wingi ki nampa dawing jawata klebu ana ngimpen air teng lirih to, Gok. Perjurit kae kae kae kae kae. Kae ora kena ngono kae. Oi bocah perjuit rasah doting klithik. mangke kula elekne mangke dora ngene. Awitena nek sumu. Sumu ora sumu diampet. Oh nggih, sapa sing badal dawing ratu tak copot. Oh nggih, mangke kula dawuhne mangke sinuwun. Hmm. Aku nek ana perjuri padha pating liti ngono ki malah ana sing klambine dicap pancen tak rasa-rasake perjuti ki werna-werna. Sepisan kuwi ya, Kok, kudu kanggo diatur ping pindhone. Nggih. Upama pamane ana perjurit sing tak kongkon mindhon gaweni. Rasa entuk sibuh. Oh, nggih. Mangke kula dawane mangke. lakon ana pirang dina Patih Bayu Tinoyo tak kongkon sowan Ngestina sing isine nyun ngampil dampar kencana Engetipun kirang mboten kathah langkep ora wis kedhik Senajan to kirang kathah senajan kirang mboten sepinter kula kinten sampun wonten sak lebetipun Eko Madya mlampah menika Aku ora tembung Eko ke apa Eko menika apa to ya, Lung? Eko kuwi tahu. Madya kuwi cokolan. Oh, nek ngono ya tahu susur tak tempiling kowe, Lung. Sak enakmu dhewe takoni ratuwe. Gledek. Awang kula nggih boten ngerti kok Gusti. Eko menika wilangan setunggal madya menika tengah condro menika sasi. sampun wonten salabes tunggal setengah wulan menika anggenipun lumawat Rekina Patih Bayu Dinoyo. Kok ora ana keterangan nang kraton Kloji Tengara ki jur kira-kira ki oleh gawe apa ora? Kula kantun derek dawuh kanjenenganipun Gusti Nata Agung upami toko Prabu paring dawuh dumateng para abdi. Tentunipun badhe semadya bilih kadawan nututi Rekina Patih wonten nagari Gustina. nalik kongkonan ki aku gelam-gelam balik sangune kuwi semaya orang jalanan nang aku ki senajan dadi ratu duit diatur oh. mlebu metu ning duit kudu diatur nek wong sing tak percayane ora tak titipi duit ndak boros oh iya lho kok togok sing tak titipi saya nyemelan. mesti entek eh. nggih Sedina dinggo seragame. Iye, sedinggo, sedinggo, sedinggo, sedinggo. Sowanang keraton kok saenake degok, Nun. Kaya ana prawadi bolo kae. Kathah. Jukono kamu rokok sik limo kamu. Dumno iki anek mboten Raden. Dicuwili pokoke. Apa ya ana wong udin kok mencuwil-nyecuwil. sange ratune kok medidil. Sopo ngene medidil tak lereng dadi bilu. Padha dene Smita Ratu kok ora kaya sepisan iki. Kaya-kaya iki tertekan. Sak tiba Malang iki kudu nganggo manut karo Gusti Nata Agung. Lajeng kepalipun Kang Prabu menapa utusan menawa kados budi? lho nek ora asa tak sangoni mangkat ya kena ning anggere muni njaluk sangu aku ora duwe dhuwit aku senajan aku ratu kuasa ning kabeh mau nek tanpa nganggo diatur engko ndak apur apik tundone oh iki mangke temtonipun kula piyambak ingin badhe siyoga kangge srana mlampah lah nek panjang kowe gelem cucul ya wis kono mangkat to Ekok nun. Wadya bola dawana ora kena nggawa plastik mlebu ya. Nggih mangke kula kene, Mang. Lha kok plastik mau mbunteli barang sing legi-legi. Aku kuwatir nek ana semute aku. Turu semut wis tak tak sediani pangan. Lah napa aboroke bilung kuwi. para pangustian pangan semut. Sak menika menapa kepareng ingkang rayi lajeng nyuwun pamit. Nututi Rekya Patih wonten negaring Ngastina kabeh mlaku mau kudu nganggo pratungan. Diati-ati lan diteliti sakwetara mengko pancen kira-kira tekan ...titi mangsane dina kang becik kanggo mlaku tak lilani. Oh iki. sidem jroning paswanan ana ana kang samya sabung sang nali saking pisuanan Prabu Deo Bantolo Katungko Rekil Patih Bayu Tinoyo Ikundur saking negara Ngastin Kasih liring saning jagat manik raja dewaku. nun. Ipatih wis teko iki. Keringete nganti dleweran. Kula aturin dangu sinur ben sadhisik ngerti. Awet wong kangger kesel ambegane sik ngangsur-angsur ditakoni wono nepsune iki sik cemepak. Inggih. kanggo ngurmati patiku nek ana buta sing ora kelamben kon kelamben. Oh, iki mangke kula dawane. Anje sing iki buta cok dorang utatan kabeh klambi kena kelambenan kok mbligung. Kang gremne mbligung ngono kan yo nganggo sarung katoke kombor. apa kae sing jenenge buta ambal apa ya lho. Rambuté mecidek. E. Ambal kena rambuté iki grembyame cindek. E. Ya pokoknya buta brondel. Togok nun leremu lamun gambleh. Aku tak ndangu karo patiku. Oh inggih sinuwun. Iki lambene dundur ki sedithik. ngenangi wudelku lambe kaya dirurui sakwisi prayoga pisuanu... padha basuki patih ayo tinoyo sesembahan kula wonten merca padha sinuwun kula tampi bingah kanjeng diwaji paring pambagya piswan kula nampi pangestu dalem kados boten kirang setunggal menapa sungkeming pabekti kunjuk sandha pepodo Kuwi jagat dewa Bathurya tak tampa pati. Yayi, kula kawu Prabu, kowe bagekke karo patihku. Iye, rakira patih padha basuki. Pangestunipun Sri Buwinata kados mboten kraes tunggal menapa swantu wonten ing Stinggil Biratrata. Isukur bilagesing. Saki dungeng nonggonmu mlaku tekan Ngastina, hmm? sing titis tetes lan bisa tatas utawa banjur kuwi kudu bloko ora kena goro. Sangune turah pira? Panjang nganggo pratungan. Menawi Kanjeng Dewa Cindangu dumateng abdi dasat kula. Suwan kula wonten negari Kristina dinten nika nampi pangestunipun Kanjeng Dewa Ji saged angsal dam. Kula mboyong dampar kencana ingkang kinarya purwakanipun. dampar dipun panggai lajeng ngawontaken pancakara ngantos kula saged dadal prajurit ing astina namung saking pakartinipun ingkang rayi ya kadang kula yayi begawan dewa seki dampar dipun dusta sakmenika sampun wonten ing kedhaton dampar saking sono kedaton, mekaten woi <laughs> ora payah nek kok iki ratu ki ngentut ya kena kok. Awene ora ngentot, maksud angin. Ming kari kowe gelem nadai apa. Ora gelem nadai ora tak nei duit kowe. Ayo kudu ditadai kok kan. Ratu marai payah iki. lu nek pancen poin ketadan kaya mengkono wedi nek lambemu biru simpen lambemu lah wong kalah nang buri caket yang ngeru caket diwa bus uye bus karang ratu nih cok makan telo magel bebayane syukur bina gisewu yen tokwe bisa oleh gawe pati mengatakan Monggo, Lur. Aku areng lenggahi dampar kencana kuwi sranane piye, Gok? Ampun wani-wani. Lenggah dampar kencana pusaka to niku. Iya, ampun wani-wani, mesti jengkelit sampeyan. Jalaran dampar kencana niku sing ngerti wadi-wadine yen ngestina patih Sengkuni nanging ngamarta Sinuwun Darawati. manjat kurtos rumah panggate kaping prawandawa Sumaping paparisan dewa buntala wonten dawuh kandheng aku nampa kang dadi panggamlai togok yen aku bisa lenggah dampar kuwi kudu sono dilenggake sinundurwati pancen kaya-kaya cocok ana ngrasaning pamikir aja dikanyelan aku njaluk tulung kuwi tak dawuh tumandang gawe sinundurwati golek ana diaturi rawuh ana ing kraton Loji Tengoro. Sangune golekan sebrakan dhisik. Apa payah. Ratu kok medite kok ora jamak. Kowe ora nyatur aku tak jewer lambe. Iki sampun derek nek pancen man, anu mangkatos iki. Jalan iki ning nggon anu. Omonge ora titis kok dadi lacu. Yen ora karawan Sinundurwati bisa kelakon akurat jumeneng Narendra. Oh iki kita kedhau. Nanging gandeng Rupiah Mbak dereng nate mangertos Sinundurwati menika kados menapa pasuryanipun Mbok Inggih Koko Prabu. Utusan dumateng para wadyabala ing sampun ate pinanggih Gusti Sinun Prabu Bathara Kersa. Togo Lun. Bilung. Kowe do mangkat to. Kae adikku dereke. Oh inggih inggih. kepeksa nderek sak menit mengkono. Ini namung nderek mekaten tok. Wah, dadak wangsulan. Nek semelang kuwi mengkono dalan ngelih galuh nukku peng. Bocah lorong kok kang ya. Karang ratu berkedes. Nyun pamit kok kemarau. Sing hati-hati tak pare maestu. Hahaha. Are you good? semanten tiang estino menika pugu dampar kula ngampil mboten keparat namung saking aturipun kadang kula yayi begawan dewa sekti mbok bilih menika mangke tiang estino mboten trimaken lajeng padus pintos rakyat sing tok disrayoki wong endi tiang ngamarta wis beres aja semana suasana beres. Oh. Tanggungane aku. Mengko tak ngajakke perjit kon aja temandang perang mesti geleme. Wong aku ratu karo ratu lomo kok. Gelem ngebasi. Oh. Eh, jenengmu? Sopo? Kulo Tiktio Kulo Prabowo. Wadio balamu budano ya, sing seko negoro ngendi nggonmu ora? Pulau Rojo dia ah ini sekolah pulau Bali ku ya Wadiyo bolo buta didawis pas siogo toto toto joko nang kiwau tangane negoro ing loji tengorok ini diri Engko nek apa ana wong-wong sing kono disroya karo wong istina, mbok menawa ana wong sing durung tau tok kenal ...dijegat, Nggih. Kon balik, nggih, ora gelem bali, antem ya, nggih. Nek perlu mengko cokotan Bisa nyapa to aku? Saged. Aku mah ora ya. Aku ratune ngompong. Nyokat ming gial giyun. Kepareng nyuwun pamit kok bedali Purwadi Bolo Gantor. Sing ati-ati ya. Iya, sedikit. raksasa maruta wisikan magulingan si riwut sindung riwut bayu putra lirwaraya Kiraka? Uh, uh, la dalan nung semerta Kiraka. Eh, buta-buta saka ing Pulau Raja Wedi kawis manunggal ana ing Loji Tengoro. Lho. Kancamu do kumpulno supaya sumadya tata-tata ngepung bakul baya manak. Ati, nun, hati-hati lho, Dik. kendit mudha kendhokno awet jawi ngepung wakul ngepung wakul boyo mangap niku ngubengi negara ...boten kok kon mangan ngepung wakul oh heeh ora tanggap aku ketoke mripate ciut kok malah karo mangan bantre ora jaman cemah cemil cemah tegesin kancamu kuwi dawuh supaya ngubengi kraton ngloji tengara ingkang kula caki mbok menawa ana wong liya kang bakal mlebu wengkon ing ngloji tengara dibalekake ora gerem bali sebudi sembadani bonggo dirampungi nek perlu diparengake dadi panganmu sak kanca ah lah dalah wis lanang cicikan ati nun kamaning buta dicawisake gober penyembelian kapit pengirisan ati bokor wadah keti keranjang wadah balung swadya toto toto negoro di negoro di kepung ojo nganti ana kang padha muciwani amrih rapete digawe barisan tepung gelang iki kanca mangkat ayo ayo